na die gebergte Ser, en Peltja en Eria en Refja en Esiel, die seens van Jesse, was aan hulle hoof. En hulle het die oorblijfsel van die vrygeraaktes van Amalek verslaan en daar gaan woon tot vandag toe.